Бартьє відчинив дверцята своєї БМВ, нахилився, кладучи документи, і знову випростався. Даремно ви так реагуєте, пане Гюйо. Ми надаємо великої ваги вашим свідченням, але ж ви не єдиний свідок. Моя мета з'ясувати правду, і я повинен звести докупи різні думки. Гюйо силовано засміявся, замахав перед собою руками. Правду, яку правду? Я вже стомився, десятки разів повторюючи вам що Сітроен їхав із увімкнутими фарами, які світили дуже яскраво, що поліційна машина стояла не серед дороги, а на узбіччі. Мені було прекрасно видно. Сьогодні репортерам газет і телебачення показали усе зовсім не так, і після цього на мої заперечення ніхто не зважить. Суддя плюхнувся на сидіння, даючи зрозуміти, що розмову закінчено. Бородень відійшов щось невдоволено бурмочучи. Хто це? озвався Бартьє. Свідок? Не дивлячись на мене, він повернув ключ запалювання. І Ів'ю, якщо цікавитись, був у Сітроені поруч із тим, кого вбили, Жераром Бланом. Він, схоже, не вельми задоволений інсценізацією. Останні машини вже покинули сектор, і тільки група відеозапису з префектури ще вкладала своє причандалля в автобус. Ви ж знаєте цю пісеньку, комісаре. Гюйо намагається вигородити свого приятеля і сам хоче вийти сухим з води. Плете мені бозна що. Але ж я маю офіційні рапорти двох поліцейських. Я вдав, що мене це не обходить. Майте на увазі, сказав, іноді поліцейським теж випадає лукавити в своїх звітах, як і всім людям. Суддя натис педаль газу нервово погладжуючи правою рукою важі швидкостей. Ну, це не той випадок, можете бути певні. Їхні особові справи бездоганні, і щодо Гюйо, то він скоріше стане розсудливіший. Попавши в такі тарапати, люди робляться стриманіші. Прощаючись, Бартє підняв руку, і машина рванула з місця, аж шини завищали. У мене ще був час піймати розвізний автомобіль, щоб дістатись на аеровокзал номер 1 Там, напевно, можна буде застати когось із приятелів, готових потеревенити зі мною, поки я проковтну бутерброд і вип'ю кухоль пива. Про Євагію я тої ночі більше не згадував. Але не минуло й тижня, як він вторгся у моє життя. Ів Гюя. 8 січня, 10 годин 20 хвилин. Ів Юйо прокинувся, почувши, як клацнув замок. Було вже біля 9 години. Гіслен пішла забрати двох учительчиних дітлахів, і коли вони повернуться, у квартирі годі буде і кроку ступити. З вересня вона доглядала їх удома, аби заробити трохи грошей, хоча досі не раз що терпіти не може малих. Іл почував себе стомленим. Усе тіло було важке, а з голови ніяк не йшла думка про ту нестямну мить, коли все зненацька розвалилось. Перед очима знову і знову поставав Жерар, коли він, лежачи у траві, хрипів і з коцюрбленими пальцями шкріб землю. Юйо ніяк не міг повірити, що те тіло, яке раптом стало зовсім безпорадне, належить Жерарові. Невже людське життя має кінчатися так безглуздо? Ів вийшов на кухню. Кава була готова. Він отсунув тарілку з бутербродами, відчуваючи якусь невиразну відразу до них. І, стоячи біля вікна, втупившись перед собою порожнім невидющим поглядом, випив чашку гіркуватої рідини. Потім одягнувся, як і вчора, машинально провів рукою по обличчю. На другий день після нещастя начальник порадив йому взяти на тиждень відпустку, і Івгіо не сумнівався, що ця пропозиція надійшла непрямо від генеральної дирекції. Його передавали в розпорядження поліцейських, до того ж за його власний рахунок. Два дні він не міг нічого робити. Його викликали, допитували, перевіряли всі подробиці, і ті кілька критичних хвилин поволі розпадались у його свідомості, і він уже сприймав їх.